me off the road. The Big Easy. New Orleans kültürü ve müziği Orleans üzerine türler arası bir şehir kültürü ve müzik programı. Have you ever been to New Orleans? It's the hottest city you've ever seen. Gotta love them red beans. You gotta love them mustard green. In this city called New Orleans. Hazırlayan ve sunanlar Aylin ve Varol Ünel. akşamlar sevgili dinleyiciler. E, Açık Radyo'da The Big, The Big Easy programı dinliyorsunuz. Bugün bizim 111. programımız ama 3 tane programcı ve birçok Açık Radyo e, ailesinden ile beraber bir nehir program yapmaya karar verdik. Ben maalesef yine stüdyoda canlı yayında değilim ama hepinizi çok özledim ve oradaki ortamı şu an çok kıskanıyorum. Keşke orada olsaydım diyorum. İnşallah biz de gelecek hafta, yani ben de gelecek hafta Açık Radyo Stüdyosu'na kavuşacağım. Ee, bugünkü Nehir programının konusu, yani üç program üst üste barış olacak. Ee, inşallah siz de stüdyodakiler kadar keyif alırsınız. Ben de buradan dinleyeceğim. Tamam Aylin'cim çok teşekkür ederiz. Evet, e, Aylin'in bahsettiği gibi bugün barış temalı bir program yaptık ve e, stüdyomuz tıklım tıklım dolu. Ben Varol Ünel, ben Hande Hakkan. Ben Güven Güzeldere. Ben Altuğ Güzeldere. Ben Akif Burak Atlar. Ve aslında pek çok diğer e, programcımız da şu anda stüdyo dışında ama bizle beraberler zaman zaman bize eklenerek programlarımıza katılacaklar. Varol kaçıncı programdı bu sizin? Bu bizim 111. programımız. Kıskandım yani. Bizim se <laughs> sevgili dinleyenler 7. programımız. Fakat Akif galiba herkese burada evet e, fark atacak. Akif senin kaçıncı program? 229. <clears throat> Ama Hande'nin Hande de ortak, de bayağı yaptın aslında. Var. Evet. E, yüze yaklaşıyorum. E, büyüyorum yavaş Bravo. yavaş. e, tamam. Fakat Varol'un dediği gibi herkesleri bir araya getirmek istedik bu akşam. E, barış en acil ihtiyacımız olan şey gibi duruyor. Üç saat boyunca barış teması çerçevesinde yani bu saatte e, The Big Easy e, tarzında gelecek saatte e, Bob Dylan tarzında bir sonraki saatte Sarhoş Atlar Zamanı tarzında ama hep barış üstüne şarkılar çalacağız. Bir tek biz çalmayacağız. Konuk olarak gelmiş arkadaşlarımız, dostlarımız, programcılarımız herkesler ucundan bir parça tutacak. Evet ben ilk parçamızı tanıtayım aslında. Bugün barış temalı program dedik. Savaş isimli bir parçayla başladık. Edwin Starr söyledi. E, parçanın içinde de savaş neye yarar? Hiçbir şeye yaramaz. Sadece e, masum hayatların mahvolmasına, annelerin gözünün yaşlanmasına ve oğullarının boşu boşuna bir savaşa gitmelerine sebep olur dedi. Evet böyle ters bir şeyle başladık ama e, barışı gücelten parçalarla ve e, sohbetlerle devam edeceğiz bu akşam. Evet, evet. <laughs> sessizlik. <laughs> ne dinleyeceğiz o zaman? Şimdiki sırada ne Şimdi var? Sıradaki parçayı kim seçti? Benim getirdiğim bir parça var. Ee, çok da sevdiğim bir parça. Aslında doğrudan çok teması ilgili değil ama e, Diane Kroll bir Tom Waits parçası söylüyor. Temptation. russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey. fools know what it means. Temptation, temptation, temptation. I can't resist. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. but I must pay temptation. temptation. Temptation. temptation Evet Dan Kroll'dan bir Tom Waits yorumu dinledik. Temptation. Ee... Evet Diane Kroll'un Girl in the Other Room isimli albümünden bir parçaydı bu. Güzel bir yorum. Evet evet şaşırtıcı bir yorum. Ne yapıyoruz? Barış üstüne bir nehir program yapıyoruz. Ee, The Big Easy'desiniz. Ee, Varol Ünel'in sesini duymuyorsunuz ama o da burada. Aylin Ünel telefonla bağlandı az önce. Ee, ben Güven Güzeldere, sağımda kardeşim Altuğ Güzeldere. E, zamanlar Değişirken programından e, Mahir Ilgaz da Paris'te. O da telefon hattında e, bağlanıp e, birkaç sözde o söyleyecek. E, Altuğ'un da sağında Akif Burakatlar, Sarhoş Atlar zamanından söyleşiyoruz. Benim solumda e, Ayşe Sezerman Ünel. O da birazdan e, programa katkıda bulunacak el birliğiyle hep birlikte kotararak barış teması üstüne şarkılar çalmak istiyoruz 3 saat boyunca. Niye böyle bir karara vardık Akif? Ee, ihtiyacımız var e, bence. E, yani sadece bizlerin değil e, toplumda e, barış üzerine çokça konuşmak, çokça e, teatide bulunmak gerektiğini e, düşünüyorum. Dinlendirmek lazım. Yüksek sesle e, dinlendirmek lazım. Çünkü çok e, zor zamanlardan geçtik. Ve geçiyoruz belki de daha da geçeceğiz. Aslında ülke olarak, bölge olarak, belki dünya olarak e, son yılların barışa en uzak olduğumuz, e, barışın en fazla tehlikede olduğu günleri yaşıyoruz belki de. Evet. Peki o zaman şimdi böyle biraz e, bu ağırlaşan havayı da hafifletecek bir e, şarkı dinleyelim. Bunu da ben e, seçtim. E, Bob Thiel ve George Davis Weiss isimli iki müzisyen birlikte yazmışlar. 1967 yılında Louis Armstrong e, bir tekli plak olarak çıkartmış ve e, müthiş bir üne kavuşturmuş. O gün bugündür de e, bir sürü müzisyenin söylediği bir şarkı. 1999'da da e, Louis Armstrong'un bu icrası Grammy Hall of Fame'e seçilmiş. What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, How do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful Merhabalar, ben Ayşe Sezerman Ünel. E, ee, The Big Easy programına konuk oluyorum. E, gerçi şimdi çalacağım parçanın e, New Orleans veya caz kültürüyle pek bir ilişkisi yok. Sadece barış temasıyla örtüşüyor. Size Verdi'nin Simon Boccanegra operasından birinci perde finalinden Evo Gridando Pace isimli bölümü çalmak istiyorum. Yani haykırıyorum, barış istiyorum. Ee, sanatçılar e, Piero Capuccilli Simon Boccanegri'yi seslendiriyor. Mira Lefreni Maria yani Amelia'yı, e, Nicola Garo Fiesco'yu, Jose Carreras da e, Gabriele Adorno'yu seslendiriyor. E, Claudio Abbado yönetiminde e, Teatro alla Scala Orkestrası sanatçıları eşlik ediyor. Paçe, barış. 14. yüzyılda Simon Boccanegra halkın içinden gelen Cenova valisidir. 14. yüzyılda barış diye haykırıyor. Hala bu haykırışlarımız sürüyor. Umarız son bulur. Teşekkür ederiz. Bu güzel katkı için. Ayşe ağzına sağlık. Evet konuğumuz Ayşe Sezerman Ünel'e teşekkür ediyoruz. Ee, barış için çaldığımız şarkılara devam edeceğiz. Ediyoruz. Evet umarım son bulur derken barış olmak suretiyle son bulur diye ben şey yapayım bir küçük açıklama getireyim. Yoksa hani şey barış yok, barış isteyebilen de yok artık şeklinde değil herhalde. Güzel, peki. Ben aslında bir dilin şarkısı seçtim. E, Masters of War tahmin etmişsinizdir. Çok kolay bir e, tahminle bulabileceğimiz bir şarkı aslında dilin, diline bakarsak. E, ama bunu dilinden dinlemeyeceğiz. E, Odetta Holmes e, versiyonunu dinleyelim ki The Big Easy'nin e, e, janrına yaklaşalım biraz diye. Tarzına e, uygun olsun. Tarzına evet. olsun. Eh Dylan tarzı da çok uzak değil. Bir, yaklaşık 40 dakika içinde o durağa da geleceğiz. Orada da çalarız doğru. Evet, göre. orası için de bir sürprizim olacak. Hmm. E, dilin ya, saati içinde. Orasında bir sürpriz düşündüm. E, bu şarkı biraz uzunca bir yorum. Yani 6 dakikayı buluyor. İsterseniz e, hemen girelim. E, şarkıyla ilgili başka bir anekdotu da e, sonra paylaşayım. Çıkışta, Çıkışta Tamam. tamam. Now you masters of war. You that build all of the guns. You that build the dead planes. You that build the big bombs. You that hide behind walls, you that hide behind desks, just want you to know that I see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world. I get your little toy. Put a gun in my hand. you hide from my eyes and turn and run farther when the fast bullets fly like the Judas of old. You lie, you deceive world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain. Like I see through the water run down my drain. You fasten the triggers for the others to fire. And sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion as the young people's blood flows out of their bodies and buried in the mud. Well, that's the worst fear. that can never be heard. Fear to bring children into the world. Threatening my baby. I know. To talk out of turn, you might say that I'm young. You might say I'm unlearned. But there's one thing I know. though I'm younger than you. Even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll. All the money you will never buy back your soul. Well, that's the worst fear that can never be heard. İnanılmaz sesiyle Odetta'dan dinledik Masters of War stüdyoda üç kişi kaldık her nedense. Dışarısı programcı kaynıyor. Çünkü herkes yiyeceklerin, <laughs> içeceklerin peşinde kimse... <laughs> yok yok hepimiz buraya program yapmaya geldik lütfen. Yanlış bir izlenim vermeyelim. E, tabii aslında çok hoş bir şekilde ilerlemekte. E, ee, Odeta söylemeye belki gerek yok. 1930 doğumlu yakınlarda öldü bir 10 seneden az oldu. Amerikalı e, siyah tenli e, müzisyen, şarkı yazarı, e, yurttaşlık hakları aktivisti. E, kendisi gibi e, yine bence çok çok etkileyici olan, etkileyici bir sesi olan bas bariton Paul Robson'dan da birazdan bahsedeceğiz. Çünkü Nazım Hikmet'ten de bahsedeceğiz. Bu program, bu nehir program boyunca biraz Türkiye ile ilgili şeyler de söylemek istiyoruz. Üstelik Türkiye'den bir iki parça da çalmak istiyoruz. Her ne kadar genel e, repertuarımızda bunlar yer almasa da. Yok nehir programlarımızda biraz formatlar üstü bir yaklaşımımız oluyor her zaman. Evet şimdiye kadar burada e, işte ıı, rhythm blues, funk, tan operaya kadar değişik bir yelpazede parçalar çaldık aslında. Evet yani her türe açığız bu üç saat boyunca. Aynen saatler 8.30'u gösteriyor. Pazar gecesi 13 Aralık 2015'te Barış için şarkılar çalmak e, çalıyoruz. Çünkü Barış'a ihtiyacımız var. İhtiyacımız var biraz da uzaklaşmakta mıyız acaba diye endişe de ediyoruz. O yüzden sizleri de bizim gibi Barış hakkında düşünmeye davet de etmek istiyoruz bu vesileyle. Ee, ve mesaj kaygımız yok bu akşam o kesin. <laughs> bu akşam Mahir'e bir dokundurmada bulunayım. Böyle dinleyici destek projelerinde bu tip şeyleri kullanır. Bu sefer ben o, onun yokluğundan istifade olarak şey elinden alayım. Birazdan dı dı dı dı, Mahir hala Paris'te. Ee, iklim zirvesi her ne kadar bitse de e, Mahir e, işleri bitiremedi. <laughs> İşleri bitiremediği iddiasıyla e, henüz bize katılamadı ama Bak. telefondan katılacak bir noktada cevap hakkını kullanır artık. <laughs> Peki şimdi ne çalalım? Şimdi ne çalıyoruz? Şimdi biraz daha blues tarafına geçelim dedik işin, müziğin. Ee, Reverend Gary Davis'ten dinle, dinleyeceğiz. That Don't Have No Mercy. Death don't have no mercy in this land. Death don't have no mercy in this land. He'll come to your house and he won't stay long. You look in the bed and somebody'll be gone. Death don't have no mercy in this land. Well, death will go in any family in this land. Death go in every family in this land. Well, he'll come to your house and he won't stay long. Well, he'll look in the bed and one in the family will be gone. Doesn't go in any family in this land. Well, he never takes a vacation in this land. Well, old death never take a vacation in the land. Well, he'll come to your house and it won't stay long. You look in the bed and your mother will be gone. Death never takes a vacation in this land. Talk. Red. 94.9 Açık Radyo'da Big Easy saatindesiniz. Barış temalı şarkılar dinliyoruz ve 11'e kadar bu böyle devam edecek. Az önce Reverend Gary Davis'ten Death Don't Have No Mercy dinledik. Evet ve de her ne kadar Big Easy'deysek de e, Varol'u stüdyoya bir türlü çekemiyoruz. Kendi stüdyonun dışında takılmakta gelir birazdan. Ee, bu ne biçim The Big Easy kardeşim diyen dinleyicilere de hatırlatalım. Ee, Hemen telefon verelim o e, zaman. 8, 9 ve 10 e, saatinin programları, programcıları diğer programcı arkadaşlarımızla birlikte bir araya gelerek bir ortak nehir program yapıyoruz. Barış temalı şarkılar çalıyoruz bu akşam. Evet, bu akşam bir de e, İranlı misafirimiz var. Aslında biz de kendisiyle daha çok yeni tanıştık. Armon Torkzaban. Kendisi Türkiye'de bir e, sivil toplum örgütü olan Code Name Act için çalışıyor ve e, sığınmacı durumunda olan insanların e, şartlarının iyileştirilmesi amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütü bu. E, Armon şu anda yanımızda. E, o da kendi kendisini ve e, organizasyonu birkaç kelimeyle tanıtacak. Sonra kendisi de bir şarkı çalacak. Uh, ah, Armon, hello. Nice to have you here. Uh, hello, everybody, and uh, it's a pleasure to be with you. Likewise. I'll to introduce you briefly, but you can tell the rest of the world who you are, what your organization does, and then um, announce your song. Okay. Uh, well, um, uh, one like you, uh, a citizen of the world, and uh, mm, the organization that I uh, co founded with a, a, group of very lovely people from all over the world uh, uh, helps refugees and asylum seekers worldwide. And we try to uh, create interconnections with other NGOs and nonprofit organizations and volunteers all over the world to uh, help and uh, uh, provide asylum seekers and refugees with uh, the things they need to uh, find the ways in their uh, destination countries, the, where the, the, the new places they uh, arrive or they want to start a life in. So and they need peace more than anybody else. Yeah, especially uh, uh, today that we have millions of displaced people because of wars. Ee, birkaç kelimeyle tercüme etmeye çalışalım. Armon, ben de sizin gibi bir dünyanın vatandaşıyım diyor. İranlı kendisi demin söylemiştim e, çalıştığı organizasyonun adı Codename Act. E, Codename Act dünyanın her tarafından gelmiş olan e, sığınmacılara yardım etmeye çalışan, onların e, şartlarını kolaylaştırmaya çalışan bir e, sivil toplum örgütü. E, ayrıca demin duyduğum bir şeyi de söyleyeyim. Armon, bu, bu, bu, bu da şey ilginç yeni bir bilgi. Aslında Açık Radyo'ya gelme sebebi e, ben de organizasyonum ve çalışmalarımla ilgili olarak Açık Radyo'da bir program yapabilir miyim acaba düşüncesiyle gelmiş. E, kendisiyle tanışır tanışmaz spontane bir şekilde programımıza davet ettik. Evet, şimdi Armen e, bu akşam için seçtiği şarkıyı anons edecek. Now you'll announce the song that you've chosen for tonight. Well, uh, it's uh, been 60 years almost. I don't know how many years, but uh, past since when this song was, was first sung. Uh, imagine by John Lennon. protest, but protest non-violently. Because violence begets violence, you know, and if you run around wild, you get smacked, and that's it, you know, that's the laws of the universe. And they've got all the weapons, they've got all the money, and they know how to fight violence because they've been doing it for thousands of years, suppressing us. And the only thing they don't know about is non-violence and humour. And there's many ways of promoting peace. Do everything for peace. Kiss for peace, or smile for peace, or go to school for peace, or don't go to school for peace. Whatever you do, just do it for peace. It's up to the people. You can't blame it on the government and say they're doing this, they oh they're going to put us into war. We put them there, and we allow it, you know, and we can change it if we really want to change it. We can change it. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo John Lennon'dan Imagine dinledik. Evet hakkımda dedikodular yapılıyor ama ben hep buradayım. Neyse e, biraz koltuk biraz mikrofon sıkıntısı nedeniyle zaman zaman yerimi konuklarıma veriyorum. Lütfen The Big Easy dinleyicilerin aklında yanlış bir düşünce oluşmasın. Evet stüdyoda yeni bir konuğumuz var. Eski bir programcı ama e, zaman zaman e, bizi hep hatırlayıp geldiği için aslında tanıdık bir ses. Duygu Ateş. Merhabalar. Ee, pazar günlerini özlemişim aslında. Pazar günleri burada olmayı da özlemişim. Sizi de özlemişim. Perşembeden sonra gene bir pazar programında daha beraberiz. Ee, bu akşam için e, hem bu güzel birlikteliği e, sizlerle beraber barış şarkılarıyla beraber kutlamak benim için de e, güzel oldu. Farklılık, değişiklik oldu. E, bu akşam için böyle düşündüm neler yapabiliriz, neler çalabiliriz diye bir tane şarkı benim için birazcık daha hani bu akşamın e, gidişatına uygun göründü. Umarım sizin için de Big Easy'nin formatı dahilinde. E, Bugün formatlar üstü bir program formatlar yapıyoruz. Üstü bir program. <laughs> o yüzden hiç sıkıntı yok. Ben de böyle grounded'ım birazcık daha yumuşatılmış haliyle Big Easy'de yerimi alayım istedim. E, 2005 tarihli bir şarkıdan, e, albümden gelecek. E, Devendra Banhart'ın Cripple Crow albümündeydi bu şarkı. E, kendisi folk müzisyeni, e, toplumsal olaylara oldukça zaten duyarlı. E, bu bağlamda da 22 şarkılık bir albüm yayınlamıştı bundan 10 sene önce. E, o albümde yer alan ve oldukça güçlü barış mesajları veren bir şarkıyla ben de bu akşama elimden geldiğince katkıda bulunmak istiyorum. Devendra Banhart, Hurt Somebody Say. Thank you. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Grounded e, kaptanı Duygu Ateş'in seçkisi Devendra Banhart'tan Hurt Somebody Say ile barış temalı e, program programa devam ediyoruz. Evet, The Big Easy'deyiz aslında. Ee, evet, gerçekten The Big Easy'deyiz. <laughs> E, ama her telden çalmaya karar verdik bu akşam. Barış üstüne şarkılar olduğu müddetçe... E, Türkiye'de yapılmış Türkçe şarkılar da çalalım dedik. Çünkü burada bizim barışa ihtiyacımız var. Türkçe de bunu e, seslendiriyoruz. E, şimdi bir konuğumuz daha var. E, merhaba, e, Deniz Altınay ben. E, Türkiye Hikayelerini Anlatıyor projesinin editörlerindenim. Benim seçtiğim şarkı Savaşa Hiç Gerek Yok. Mor ve Ötesi bestesi pek çok sanatçı tarafından birlikte seslendiriliyor. Athena, Aylin Aslım, Bülent Ortaçgil, Feridun Düzağaç, Koray Candemir, Mor ve Ötesi, Necat Yavaşoğulları ve Vega. 2003 yılından bir şarkı bu. Irak Savaşı sırasında büyük bir girişimi olmuştu ve bu parça da onun sembollerinden biriydi. eski Açık Radyo dinleyicileri hatırlayacaktır. Savaşa hiç gerek yok. Mor ve Ötesi. Çocuklar konuşmak gerek çocuklar Savaş ne demek Hiç durur mu başlarsa Kim kazanacak Bu hırsa Kim ağlayacak Savaşa hiç gerek yok. Ee, 94.9 Işık Radyo'da 3 program e, barış konusunu işleyeceğiz bu akşam ve ilk saatin sonuna çabucak gelmiş olduk. Geldik bile. Evet. Ee, az sonra e, zamanlar değişirken dilin saatinde yine e, temayla devam edeceğiz. The Big Easy'deydik. E, The Big Easy'nin e, yaratıcısı, sunucusu, yapımcısı Varol Ünal. Ee, neredesin Varol? Evet buradayım. buradayım. <laughs> Lütfen hakkımda dedikodu yapmayın. <laughs> Yapmıyoruz. Teknik masadan Varol bize sesleniyor. Herhalde klasik olarak Let the Good Times Roll diyerek kapatacağız. İşaretimle hep beraber. Bir saniye. E, Önce ben bir şarkı anons edeceğim. Ee, teknik masada Selahattin Çolak, Amistad programının kaptanı aynı zamanda. Ee, The Clash'ten Guns of Brixton'ı seçti bu saat için. Kapanış şarkımız e, o oluyor bu ee, durumda? E, program destekçilerimizi de unutmayalım. Varol anons edecek galiba. E, program destekçilerimiz Nurcan ve Süleyman Müftüoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Açık Radyo'ya desteklerinden dolayı. Let, Let the good times roll! Big Easy. New Orleans kültürü ve müziği. New Orleans üzerine türler arası bir şehir kültürü ve müzik programı. Hazırlayan ve sunanlar Aylin ve Varol Üner. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Nurcan ve Süleyman Müftüoğlu'na teşekkür ederiz. ayıplanmalı, herkes ve her şey tek olmalı. Her yer isyan, majeste, her yer isyan. 94.9 Açık Radyo. Amistad. Caza çalan siyahi müzikler. Hazırlayan Selahattin Çolak. Salı 12'de Açık Radyo'da. Hmm. Açık Radyo podcast kanallarına abone olun. Dilediğiniz yerde dilediğiniz zaman dinleyin.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 E, ilk bölümde The Big Easy e, bizi konuk etti. Varol Ünel ve Aylin Ünel e, sağ olsunlar. E, Açık Radyo'dan diğer programcı arkadaşlarımız da buradalar. E, bu akşam e, ülkemizde barış için şarkılar e, çalmaktayız. E, şimdi e, Zamanlar Değişirken programının tarzına uygun e, Dylan'dan ya da Dylan'a daha yakın bulduğumuz müzisyenlerden barış şarkıları çalacağız. E, şu anda stüdyoda e, Varol Ünel. Merhabalar. Akif Burakatlar. Merhaba. Altı Güzeldere. Merhaba ve ben Deniz Güven Güzeldere bulunuyoruz. Bir de telefon hattımızda. Mahir Ilgaz da telefon hattında bekliyor diye düşünüyoruz galiba öyle değil mi? Merhaba merhaba evet buradayım ben de. Evet hoş geldin Mahir sensiz olmuyor. Ee, evet işte iklim zirvesi sürüyordu artık yarın sabah nihayet e, dönüyorum ben de buradan. Ee, şans eseri Barış'tan bahsederken e, Paris'te ben de e, bir, yani yürüyorduk dışarıda e, ve şans eseri Bataklan bu saldırıların gerçekleştirdiği yerlerin e, bir tanesinin önünden e, geçerken buldum kendimi. Şu anda onun önündeyim. E, ve yani sadece ülkede değil tüm dünyada aslında bir e, barış isteği, özlemi ve ihtiyacı e, sürüyor diyebiliriz belki de. Kesinlikle. Ee, evet bağlanabildiğimize de sevindim. Bugün üstelik yani Paris İklim Zirvesi de nispeten e, sevindirici e, sonuçlarla kapandı değil mi? E, sen Senin ee, sayende e, şöyle, de takip ediyoruz. E, yani aslında e, iklim meselesi aslında barış için de en temel meselelerden bir tanesi e, zirvenin sonucu beklemediğimiz sonuç değildi. Çok açık söylemek gerekirse biz e, 350 org olarak örneğin benim çalıştığım e, organizasyon e, bildirimizi zirveden e, önce yazmıştık. Yani zirveye daha gelmeden önce yazmıştık. Üstünde birkaç ufak değişiklikle yayınlamak durumunda kaldık böyle bir sonuç çıkacağını bekliyorduk. Ee, böyle bir sonuçtan kastımız nedir? Ee, yani artık e, devletlerin e, bu iklim meselesini e, kabul etmesi ve fosil yakıtlardan vazgeçme yönünde bir sinyal vermesi ama içeriye baktığımızda epey muğlaklık içeriyor. Dolayısıyla iklimi veya gezegeni kurtarmış değiliz bu anlaşmayla her hepimize çok daha fazla iş düşüyor. Daha fazla çalışmamız lazım bundan sonra önümüzdeki süreçte e, ee, zirveden önce aradığımız liderler biriz demiştik e, çağrımızda. Şimdi hakikaten e, hala öyle şey e, aslında devlet liderleri de aradığımız liderler sizmişsiniz dediler tüm sokaktaki sıradan insanlara. E, bunun anlaşılmış olması da aslında herhalde çok önemli bir e, adım sayılabilir. Evet belki de öyle diyebiliriz öyle değerlendirmek gerekiyor. Peki iklimden konuşurken o zaman belki ilk e, zamanlar değişirken programının şarkısını anons edelim. Barış için benim e, seçtiğim şarkının içinde rüzgar da geçiyor. Madem iklimden de bahsediyorduk. Bu e, zamanlar değişirken de ayrıca yeniden de çalacağımız bir parça. Blowing in the Wind 1962'de e, Bob Dylan bu şarkıyı yazmış ve bir sene sonra The Free Wheelin' Bob Dylan e, stüdyo albümünde 1960'da yayınlamış. E, belki yüzlerce müzisyenin e, icra ettiği çok bilinen bir şarkı. Bitişinde de diyor ki e, bir insanın e, gökyüzünü görmesi için kaç defa yukarıya doğru bakması lazım? Diğer insanların çalıklarını durması için kaç e, kulağı olması lazım? E, çok fazla e, ölümün e, meydana geldiğini anlaması için e, daha kaç ölüm görmesi lazım?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 Barış için şarkılar çalıyoruz. Bob Dylan müziği çerçevesinde, Bob Dylan tarzında her zaman Bob Dylan'dan olmasa da e, bu meşrepte şarkılar e, gelecek bu saat boyunca ve e, Programcı arkadaşlarımız ve Açık Radyo destekçisi dostlarımız da buradalar. Onların e, katkıları da olacak. Nitekim şimdi Bob Dylan'ı belki en çok etkilemiş e, müzisyen olan Woody Guthrie'den bir şey çalmak istiyoruz. E, kim anons edecek bu parçayı? Ben anons edeceğim herhalde. Mehmet Ülkücü. Eee bu barış teması deyince güven aklıma şöyle bir şey geldi. Barışın sağlanamamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bir toplumda belki de e, bir şeylerin paylaşılamaması. Mesela e, arazi, sahip olunacak toprak gibi. Woody Guthrie de galiba bu parçada böyle bir şeyden bahsediyor. This land is your land. Müzik This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a walking that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway Saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts all around me a voice was sounding. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, and the dust clouds rolling. The voice was chanting as the fog was lifting. This land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land. From California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting. for with lifting, this land was made for you and me. Woody Guthrie'den dinledik. This Land Is Your Land. Ee, bu çok sevilen ve daha sonra da e, Bruce Springsteen dahil pek çok sanatçı tarafından seslendirilen, yorumlanan bir parça. Hatta parçanın söylenme meşrebine göre e, milliyetçi bir tonda ya da daha işte evrensel bakış açısıyla söylenen bir tonda olduğu da zaman içinde tartışılmıştır. Evet bu vatan senin de vatanın diyor şarkı. Şimdi e, zamanlar değişirken programında e, çeşitli arkadaşlarımız, dostlarımız, açık radyo programcıları konuk oluyorlar. Ee, şimdi Açık Radyo dinleyicilerinin hepsinin bizden bin defa daha çok tanıdığı kadim bir programcı Hakan Görüt burada. Ne yapacağım şimdi? Alaya zıplayıp dur. <laughs> Çifte... E, neyse şey değildi değil mi? Görülmüyordu yaptıklarımız. Peki efendim şey e, madem e, This Land is Your Land evet vatansever parça diyelim buna. Bir zamanlar bundan 30-40 yıl önce vatanseverlik aynı zamanda işte eh, e, hayır ha bir şeydi. İnsanseverlikle da, e, da, eh, eşit da, olurdu, daha eşit olurdu. Daha, daha sıkıntılı bir şey oldu şimdi. Peki madem e, Woody Guthrie e, e, şey ben de bir Bob Dylan'dan, Bootleg Series'den şimdi albümü de nereye koydum bulamıyorum. Senesini, şusunu, busunu söyleyemeyeceğim dolayısıyla. Ama The Last olsun, Woody Guthrie olsun e, Bob Dylan'dan. There's this book coming out and they asked me to write uh, something about Woody. Uh, sort of like, what does Woody Guthrie mean to you in 25 words? And... Uh, And I couldn't do it. I wrote out five pages, and uh, I have it here. It's uh, I have it here by accident, actually. <laughs> but but I, I'd, I'd like to say this out loud. So uh, if you can sort of roll along with this thing here, this is called Last Thoughts on Woody Guthrie. Um, when your head gets twisted and your mind grows numb, when you think you're too old, too young, too smart, or too dumb, when you're lagging behind and losing your pace in a slow motion crawl or life's busy race, no matter what you're doing, if you start giving up, if the wine don't come to the top of your cup, if the wind got you sideways with one hand holding on and the other starts slipping and the feeling is gone, and your train engine fire needs a new spark to catch it, and the wood's easy finding, but you're lazy to fetch it. And your sidewalk starts curling and the street gets too long, and you start walking backwards, or you know that it's wrong, and lonesome comes up as down goes the day, and tomorrow's morning seems so far away, and you feel the reins from your pony are slipping, and your rope is a sliding because your hands are dripping, and your sun decked desert and evergreen valleys turn to broken down slums and trash can alleys. And your sky cries water, and your drain pipes are pouring, and the lightnings are flashing, and the thunders are crashing, and the windows are rattling and breaking, and the rooftops are shaking, and your whole world is slamming and banging. And your minutes of sun turn to hours of storm, and to yourself you sometimes say, I never knew it was going to be this way. Why didn't they tell me the day I was born? And you start getting chills and you're jumping from sweat and you're looking for something you ain't quite found yet. And you're knee deep in dark water with your hands in the air and the whole world's watching with a window peak stare. And your good gal leaves and she's long gone a flying and your heart feels sick like fish when they're frying. Yani aslında normalde The they are Changing e, çalacaktım ama madem e, This Land Is Your Land geldi e, şey e, bu aklıma geldi. Bizim e, Mahir ve Ömer abiyle e, digatrimizde bir yıl sürmüştür galiba. E, galiba da e, böyle bitirmiştim artık bu Budigatri. <clears throat> Biliyorsunuz Huntington hastalığı işte e, artık e, ölüm döşeğinde ve e, son düşüncelerini işte onu gördü etti e, onu anlatıyor ee, Bob Dylan ki hani herhalde başlıca Muse'u denilecek kişi e, olsa gerek. 1962 e, e, galiba e, 62 evet tam da 62 buçuk herhalde yani tam şimdi Haziran mıdır Ağustos mudur onu söylemek zor ama şey kısa zaman sonra ölecek gerçekten artık onu son yatağında görmeye tahammül eden kişi sayısı çok azalmış durumda onlardan biri de Bob Dylan. Eee galiba bu Bob Dylan geliyor kendisiyle bir şeyler konuşuyor fakat Woody Guthrie bunu anlıyor mu e, anlamıyor evet. mu bir iletişim oluyor mu aralarında bu galiba muammalı e, kalmış. E, evet, evet, evet, evet, evet tam tam tam da öyle yani ama işte böyle bir ısrarlı ziyaretçilerinden ki hani zordur gerçekten böyle bir e, nihai evredeki bir devanslı kişiyi e, hala ısrarla ziyaret ediyor olmak. Evet, belki buradan e, Bob Dylan'ı e, etkilemiş e, bir başka müzisyene geçebiliriz, Pete Seeger. Gerçi Bob Dylan'la işte aralarının biraz bozulduğunu biliyoruz. Bob Dylan daha elektrikli e, müzik aletleri çalmaya başladıktan filan falan sonra. E, Var böyle bir e, hikaye diyorsun Güven öyle mi? E, evet aslında bir anekdotu da Mahir biraz aktarmıştı. İşte Pete Seeger elime bir balta alıp şeyleri kesesim geldi. Bu kabloları falan demiş ama aslında hmm. tam da öyle dememiş. Bunları daha detaylı bir şekilde Mahir döndükten sonra konuşuyor olacağız. Ee, evet, konu ama Bob Dylan'a şey diye aktarılıyor. <coughs> Pete Seeger baltayı kaptı ve geliyor. Kablolara doğru hamle etti ama zor tutuldu. Evet, korkmuştur diye. eminim ki. Bir, biraz böyle bir mitoloji var galiba olayın etrafında. Evet. Ben fakat konuyu biraz yerli e, şeylere de yine bağlamak istiyorum. 1950'de e, henüz e, Bob Dylan ortaya çıkmamışken ama Pete Seeger mesela müzisyen olarak Amerika'da kendini duyurmaya başlamışken. The Weavers muhtemelen o. Evet. Henüz yani, demeyelim 1930'lardan itibaren, itibaren duyuruyor. 1950'de ee, Dünya Barış Kongresi Varşova'da toplanıyor ve Nazım Hikmet'e, e, Pablo Neruda, Pablo Picasso ve Paul Robson'ın yanı sıra barış ödülü vermeye karar veriyor. 1950'de Nazım Hikmet e, uzun yıllar yattığı hapisten çıkmış vaziyette fakat hayatından e, endişe duyuyor e, ve kendisine pasaport vermiyorlar. Dolayısıyla gidip bu ödülü alamıyor. Onun yerine Pablo Neruda e, ödülü kabul ediyor. Biliyoruz ki Nazım Hikmet e, bunu izleyen beş sene içinde e, hayatından endişe ettiği için e, yurt dışına kaçacaktır. E, 1955 yılında beş sene sonra Helsinki'de yapılan Dünya Barış Toplantısı'na ise e, gelen 2000'li aşkın delege arasında Türk delegesi olarak e, yer alacak, söz alacaktır ve Dünya Barış Konseyi'nin yönetici kadrosuna seçilecektir. E, aynı yıl yazmış olduğu Bulutlar Adam Öldürmesin, e, barış için yazılan bence en güzel şiirlerden birisi. E, diyor ki orada Nazım Hikmet, e, koşuyor 6 yaşında bir oğlan, uçurtması geçiyor ağaçlardan. Siz de böyle koşmuştunuz bir zaman. Çocuklara kıymayın efendiler, bulutlar adam öldürmesin. Ee, Nazım Hikmet'in yazmış olduğu bunun yanı sıra aynı zamanlarda Kız Çocuğu e, isimli şiiri de Pete Seeger besteliyor ve I Come and Stand at Every Door e, başlığıyla e, okuyor, dünyaya mal ediyor. Ondan sonra başka müzisyenler filan da icra ediyorlar. E, Nazım Hikmet'ten beri söylenmekte olan ülkemizde e, bir barış çağrısını böylece Pete Seeger'in sesinden isterseniz dinleyelim. but none can hear my silent tread. I knock and yet remain unseen, for I am dead, for I am dead. I'm only seven, although I die. seven now as I was then. When children die, they do not grow. My hair was scorched by swirling flame. My eyes grew dim. My Death came and turned my bones to dust, and that was scattered by the wind. I need no fruit, I need no rice, I need no sweets, nor even bread. I ask for nothing for myself, for I am dead, for I am dead. All that I ask is that for peace you fight today Fight today so that the children of this world may live and grow and laugh and play. All that I ask is that for peace you fight today fight today so that the children of this world may live and grow and laugh and play. E, efendim şey e, Pete Seeger'ın e, Nazım Hikmet'le çarpışması çok e, hoş bir çarpışma olmuş. E, Birçok açıdan hani e, Latin Amerika ilgisi bilinir. E, Victor Hara, Pablo Neruda e, düşkünlüğü ama bir yandan da e, çocuklara da düşkündür e, Pete Seeger. Hani Children's Song e, herhalde en az 3-4 albüm e, dir. E burada da bir çocuk şarkısı söyledi. Aynı zamanda e, Nazım Hikmet sözleriyle bir e, çocuk şarkısı. Aynı zamanda da herhalde uzun yıllar e, işte bir çığlık olacak bir e, barış şarkısı da. E, ben Deniz şimdi Akif'e bırakıyorum. Seni. Evet şimdi e, ben e, yine bir şarkı anons edeyim. Hakan Gürgüt'e teşekkür edeyim. evet, çok teşekkürler evet, teşekkür güzel katkı için. E, bir önceki saatte e, Masters of War'u Odetta Holmes yorumuyla e, dinlemiştik. Bu saate de ben bir müsaadenizle Masters of War kesiyorum. Estağfurullah. <laughs> e, Leslie West ve e, grubu Mountain e, e, hard rock e, işte kütüphanesinin önemli gruplarından biri. E, ve onların da bir Dylan yorumu albümü var tıpkı Odetta Holmes gibi. E, ve tıpkı birçok müzisyen gibi yani Dylan bu anlamda birçok müzisyenin e, saygı duruşu gösterdiği ve e, tribute e, dediğimiz saygı albümlerini bolca yaptığı bir isim. Onlardan biri Mountain tabii. E, Masters of War e, çok önemli bir şarkı olduğunu düşünüyorum. E, özellikle barış temasıyla e, ele aldığımızda Bob Dylan e, külliyatında şöyle bir gezindiğimizde öne çıkan e, elbet birçok şarkı var ama Masters of War'u ben bu anlamda önemli buluyorum ki ee, onunla ilgili şöyle bir anekdot da var. Ee, Körfez Savaşı sırasında e, Grammy ödülleri dağıtılırken e, katıldığı e, ödül töreninde grubuyla beraber e, Masters of War'u e, söylemesi e, bir anlamda Dylan'ın e, o tavrını, savaş karşı tavrını e, şarkıyla özdeşleştirmesi, tekrarlaması ve aslında şarkının hiç eskimemesi. Yani üzerinden e, uzun yıllar geçmesine rağmen şarkı bugün hala taze. E, o yüzden bir kez daha Masters of Four ama bu kez Mountain. Mountain, Leslie West e, ve o yorum Masters of War'un e, onlarca yorumundan biri Açık Radyo'daydı. Evet şimdi ben alayım isterseniz lafı. Hadi Ve bakalım. çok Oral özel Bey. bir şey istek parçası çalmıyoruz aslında prensip olarak. Ee, bu akşam da çalmayacaktık ama e, öyle bir yerden yapmadan, istisna evet. oldu ki evet yine Açık Radyo'nun eski programcılarından kalben aslında hala programcı da fiziki bir ayrılık yaşıyoruz. Mola, ee, şu, mola yeni, evet, yeniden. E, yani e, ama yok fiziken de şu anda Belçika'da yaşayan Zeynep Arıcan'ın annesi onun adına bir parça istedi bizden. Ki kendisi hepimizin çocukluk arkadaşları aslında. Ve Açık Radyo destekçisi. Tabii ki tabii ki bunlar hiç şey yok ama biz Zeynep kontenjanından annesinin şeyini çalabiliriz herhalde değil mi beyler ne diyorsunuz? Evet yani Her istisna yapmayacağız da ne, ne <laughs> yapacağız doğru. Peki o zaman kızının sayesinde Işıl Arıca'nın e, parçası Melike Demirağ'dan geliyor. Bir gün gelecek. Bir gün gelecek. parça Melike Demirağ ve düzeltiyorum Esmeray eşliğinde söylenen Bir Gün Gelecek'ti. Tanıdığınız üzere We Shall Overcome her ne kadar Pete Seeger'a addedilse de aslında e, 1851-1933 yılları arasında yaşayan Charles Albert Tindley'in bir bestesiydi dinlediğimiz parça. Evet bir Afrika kökenli Amerikalı bestecinin. Ama tabii ki en bilinen versiyonu Pete Seeger tarafından yorumlanmış olandı aslında itiraf edeyim şu ana kadar ben bu Melike Demirağ, Esmeray e, kollaborasyonundan tamamen bir haberdim ve hiç bu, bu, bu, bu bir şekilde şey ama, kaçmış benden. Ama Işıl Ankara'dan bağırıyor John Baez'i unutmayın diyor bak lütfen. <laughs> Doğru bu şarkıyı e, meşhur eden insanlardan birisi de belki John Baez. Hakkını yemeyelim yani John Baez'in. de Evet. Pete Seeger'in yanı sıra zamanlar değişirken e, Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız. İstanbul'daki Açık Radyo stüdyolarından e, canlı yayın yapmaktayız. 94.9 FM. Şu anda stüdyoda Akif Burakatlar, Altu Güzeldere, Varul Ünel ve bendeniz Güven Güzeldere. Telefon hattında da Mahir Ilgaz Paris'ten bağlanmış vaziyette. Üç programın programcıları, diğer programcı dostlarımızla birlikte Barış için şarkılar çalıyoruz. E, program bitmeden A, e, Mahir yeniden bağlanarak bize Paris'ten son bir merhaba diyecek. Bir parça daha çalacak. Ama şimdi belki madem Bob Dylan <laughs> programındayız e, yeniden Bob Dylan'a dönelim. E, Zamanlar Değişirken programının giriş müziğinde de yer alan e, Bob Dylan'ın en sevilen, en tanınan, e, en ünlü olmuş ve barış için en önemli parçalarından bir tanesini bize zamanların değiştiğini söylediği parçayı dinleyelim.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 Evet dinlediğimiz parça Bob Dylan'dan Times They Are Changing'di. Şimdi stüdyomuzda yeni bir programcı konuğumuz var. Ee, benim yerine geçtiğim ve bizim eski pazar e, ekibinin e, sağlam üyelerinden Ahmet Ali Arslan. Sağlam dediniz bir senedir buradaydık <laughs> ama. <laughs> ama o iz bırakmışım bak biz seni böyle biliyoruz. Evet biz de aslında yerini almış olduk. Yeniden teşekkür ediyoruz. Ya ne kendisine. demek onun şeyinin lafını bile etmeyin. Biz mut, perşembede mutluyuz biz. <laughs> Peki, geldiğin için de teşekkür ederiz. Evet bizi kırmadın geldin. Ne bu demek akşam. ya? Bu nehir programı zenginleşti sayende. Teşekkürler efendim. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı bu Barış Özlemi'nin belki de biraz daha masumane işte e, belki de biraz daha hayalci bir kısmı. E, Hair diye bir müzikal var bazılarınız bilir. E, rock müzikal diye geçiyor tırnak içinde. Ee, bunun da açılış parçasını çalacağız şimdi. ilk Broadway kaydından Aquarius diye. Ee, doğrudan Barış'a e, ithaf olmasa da e, işte böyle bir yeni bir çağın geleceğine işte sevginin e, çağı yöneteceğine dair e, galebe çalacağına <laughs> aynen e, bir güzel şarkı Aquarius Hair soundtrackinden gelsin o zaman. Aquarius dinledik. Hair müzikalinden geldi. Broadway versiyonu. Doğru mu söyledim abi? Aynen. aynen. Evet. evet ee, teşekkür e, ederim. Filmi nefis bir filmdir. Bunun 1979'da Miloš Forman tarafından e, çevrilmiş. E, herhalde savaş karşıtı filmlerinde en önemlilerinden birisi olsa gerek. Türlüğü yapan programcı arkadaşımız Ahmet Ali Aslan sundu seçtiği parçaydı evet. Ee, Kendisinden Aşık Veysel bekliyoruz diye <laughs> takılıyorduk ama. <laughs> yok yok çok ee, yönlü ee, bir arkadaşımız olduğunu bize biliyoruz. Başka yani. bir evet. Üniversitede oynamıştım herhalde. Çok tiyatro şeyim yoktur evet. ama bir, oradan bir aklıma kafama o geldi. Öyle geldim Aşık Veysel'in <laughs> bu sefer. Çok teşekkürler. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet şimdi e, aslında bir istisna daha yapacak mıyız beyler ne diyorsunuz? Saatlerimiz 21.49 fakat bu defalık bir sonraki program komşumuza işte sarkıp geç kalıp e, ayıp etmek endişesinden muafız çünkü. Değil mi o da aramızda. Yani tamamıyla muaf değiliz ama yani, yani burada Akif... E, Peki yapalım tabii bir istisna da. Çünkü istisnayı e, rica eden kim? Kim? Bu sefer e, ben vekil göndermedim. Kendim devredeyim dedi. Zeynep Arıca Belçika'dan ses verdi. Evet. Orfeus'un Peşinde'nin e, program e, Programcısı. E, yapımcısı, sunucusu. Şu anda Belçika'da bizi de dinliyor olduğunu tahmin ederiz. Kendisine merhaba diyoruz buradan. Evet merhaba bizi dinliyor. Dinlediğini biliyoruz Zeynep'in ve selamlarımızı iletiyoruz. E, aslında o tabii daha bu ortamın içinde Avrupa'ya Noel yaklaşıyor, geldi sayılır. Ve e, konuyla da ilgili hem barışı hem Christmas'ı bir arada e, harmanlamış bir parça istiyor kendisi. John Lennon'dan dinleyeceğiz. Happy Christmas, the war it's over. So this is Christmas. And what have you done? so high. dinlediğimiz parça e, eski programcımız Zeynep Arıcan'ın seçtiği parçaydı. John Lennon'dan e, Happy, Happy Christmas, Happy Christmas War, War It's Over. over. Evet. Bu kadar programcımız var. Ben 20'lerde falanım sanki. Doğru muyum Güven Hocam? Ee, evet. Saatte 9.54 oldu. Yani evet. bitiriyoruz. Zamanlar değişirken de sonuna geldik. Neredeyse. Ortak Nehir programı yapmaktayız. İkinci bölüm ee, ama bir saatimiz daha var. Böyle şarkıları çalmaya Tabii devam ki, yo, edeceğiz. Yo, biz devam ediyoruz. Sarhoş Atlar zamanını da işgal ettik yani bir yere gideceğimiz yok. Bu arada Mahir'e bağlanamadık. Onu belirtelim. Evet Mahir bir alasma aldık diyecek ve bir parça daha çalacaktı. Yani belki evet, daha sonradan bağlanabilirse. Bir saat içinde e, olabilir. E, Kim eksik? Evet bir eksiğimiz Kim eksik, var. Bir eksiklik bir var burada. Var. Belki radyosunun başında dinliyor olabilir. E, kim eksik var o? Ömer Madra. Evet değil mi? O da burada olsa çok e, memnun olurduk doğrusu. Ama ayağının tozuyla bugün Paris'ten döneceğini biliyoruz biz sadece. Kaçta nasıl döndüğü onu bilemiyoruz ama yarın da Açık Gazete'ye devralıyor tekrar Can'dan. Herhalde onu Evet dolayısıyla yani biraz dinlenmeyi hak etti diye düşünelim. Ama evet. burada olsa tabii ki çok sevinirdik. O da bu durumu görmekten eminim çok memnun olurdu. Evet şu anda dinleyebiliyorsa bizi kendisine bir merhaba demiş olalım. Sevgilerimize, saygılarımızı iletip merhaba demiş olalım. Ee, peki program destekçimize de aslında e, teşekkür etmemiz lazım. E, bizim tabii zamanlar değişirken e, program destek e, haftasından sonra başladığı için e, bu programa bilerek destek olmuş destekçimiz henüz yok ama Mart ayında olacak inşallah. Yine de program destek destekçilerini dağıtıyorlar e, bu program için. Emine Öze e, çok teşekkür ediyoruz program destekçimiz. Bir de iki saattir bize destek olan, desteğini esirgemeyen Selahattin Çolak'a çok teşekkür ediyoruz. Böyle o 30 saniyelerde parçaları bulup yetiştirdi, evet. playliste soktu. Sahiden öyle, sahiden evet. öyle. E, o... Hatta buradan ben alkış evet. sesi de duyulsun. Teşekkür ediyoruz. Hatta. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> Evet. evet, birazdan Sefa devralacak ama biz Selahattin'i böylece uğurlamış olalım. Evet, bu programı nasıl kapatacağız? Evet, zamanlar değişikeni şimdi senden kopya çekeceğiz galiba. Var. Estağfurullah olur mu canım öyle şey? Evet. Ve... Times are changing! Zamanlar değişirken Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. I saw him leave and he says and he stops. One of us had better call up the cops.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 Atlarımız da hazır. Tamam. Kainatın tüm seslerine açık radyo. Piktoresk. Ama bir dakika. Şu anda değil. Gitaresk sadece salı geceleri 9'da Açık Radyo'da. Bu gitar ağırlıklı rock ve blues programını hazırlayan ve ileten Jack Cohen yani ben. Ve zaman zaman Gonca Açıkalın ve Meral Akman. Hi there, kids. The name of this song is Little Umbrellas. Well, it tells the story of a bowl of umbrellas that lives in the Royal Garden Hotel across the street from the Kensington Market in London. Hi there, kids. The name of this song is called Peaches on Regalia. It tells the story of a bowl of peaches that lives in the Royal Garden Hotel across the street from the Kensington Market in London. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Marta Kalyoncu'ya teşekkür ederiz. Sarhoş Atlar Zamanı Konu parantezinde rak. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar akşamlar. 94.9 Açık Radyo'da önümüzdeki bir saat boyunca sarhoş atlar zamanı deyip klasik açılış anonsumuzu yapıp e, kaldığımız yerden devam edelim. George Harrison dinledik. Barış temasıyla bugün bir aradayız. George Harrison'dan Give Me Love, Give Me Peace on Earth e, alıcılarınıza geldi az önce. Şimdi e, program stüdyosu e, şu an en kalabalık günlerinden birini yaşıyor diyebiliriz sırayla herkesten bir merhaba alabiliriz isterseniz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba Barış. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Pax. merhaba. merhaba. Benden de merhaba. E, bir merhaba da benden. Ee, barış teması e, ile üç programı bir araya getirip barış şarkıları e, çalmak istedik bu akşam. Çünkü ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Zaman zaman bu stüdyoya gelip müzik programı yapmak da zor geliyor bizlere. E, çünkü Haziran ayından bu yana çok bizi derinden sarsan olaylar yaşadık. Suruç ve Ankara katliamları paralel olarak dünyada da olup biten Beyrut'ta, Fransa'da, Paris'te olanlar aslında e, barışı e, daha dört elle sarılıp e, haykırarak yeni yıl arifesinde dinlendirmemiz gereken bir e, bir bütün ol, ol, olması nedeniyle böyle bir karar verdik biz pazar programcısı olarak. Ve e, diğer Açık Radyo e, programcıları da sağ olsunlar destek verdiler bu pazar bizimleler. Ben sözü Şenol Aileye bırakıyorum. Didik Didik Freud ekibinden. Merhaba. Merhaba e, benim getirdiğim parça bugün Dire Straits'ten Brothers in Arms. Bunun kısaca öyküsünü anlatmak istiyorum. 1982'de yazılmış Falkland Savaşı sırasında ve savaşta savaşan e, askerler için yazılmış ama daha sonra 25. yılı anısına 2007'de yeniden özel bir edisyonla yayınlanmış. O zaman da gelirini posttraumatik stres bozukluğu olan ıı, gazilere bırakmışlar. Posttraumatik stres bozukluğu zaten psikiyatriye Vietnam Savaşı sonrasında tanım olarak girmiş. Ee, bir sürü travma geçiren insanların sonrasında yaşadıkları psikiyatrik bozukluklarla ilgili bir şey. Ee, bu bağlamda hoşuma gitti benim buraya getirmek. Bunu istedim. Oldukça güzel bir şarkı. O zaman sizin anonsunuzla beraber e, Sefa Söyler gereğini yapsın. Peki, e, Dire Straits'ten dinliyoruz Brothers in Arms. through these fields of destruction. Baptisms of fire. I've witnessed your son. Thank you. Brothers in ee, Mark Knopfler'ın ağlayan ya da çağlayan e, gitarıyla e, farklı bir e, güzelliğe taşıdığı o ölümsüz e, şarkı Sarhoşatlar zamanındaydı ve barış temasıyla bugün gönderdiğimiz şarkılardan biriydi. Şu an stüdyoda iki kişiyiz. Ee, Güven Güzeldere ve ben Akif Burakatlar. Barış temasını üçüncü saatte de işlemeye devam edeceğiz. Evet az önce neredeyse 20 kişiydik. Ee, bütün <laughs> programcı dostlarımız sağ olsunlar geldiler. Ee, e, benim e, çok sevdiğim e, çocukluk zamanlarımdan bir müzisyen Cat Stevens. Asıl adı Steven Dimitri Georgiou. 1948 doğumlu, İngiltere doğumlu, Yunanistan asıllı e, bir sanatçı. E, biliyorsunuz bir noktada e, dini inançları yüzünden e, Müslüman olduktan sonra müziğe uzun bir süre ara verdi Cat Stevens. Sonra yeniden geri döndü. Pek eski havasını yakalamış, yakalayabilmiş gibi gözükmüyor. E, bu ara verdiği 10 yıllar boyunca müziğe devam etse kim bilir neler ortaya çıkardı diye düşünmeden de edemiyoruz bir taraftan e, ee, 1970'lerin başında çıkmış unutulmaz albümleri T for the Tillerman e, benim en sevdiğim albüm belki ve onun arkasından çıkan Teaser and the Firecat 71. Teaser and the Firecat'te e, yer alan bir parçayı e, Cat Stevens'ın yanı sıra başka insanlar da aslında defalarca seslendirdiler. Cat Stevens de yeniden müziğe döndükten sonra bu işte 60'lı yaşlarında ağarmış yaşlarıyla filan da yeniden icra etti. Hiç de e, fena değil hala aslında formunda gibi gözüküyor. Barış şarkıları madem çalıyoruz şimdi Cat Stevens'dan e, Barış Treni e, isimli parçayı dinleyeceğiz. Peace Train. Now I've been happy lately thinking about the good things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one. And I believe it could be someday it's going to come. Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. thinking about the good things to come. And I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder. Ride on the peace train. Ooh, ooh. Come on, the peace train. This peace train, holy roller. Everyone jump upon the peace good friends too. Cause it's getting nearer. It soon will be with you. Come and join the living. It's not so far from you. And it's getting nearer. Soon it will all be true. Oh, peace train sound. Stevens Peace Train, Barış Treni dinledik ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, 1970'lerin ortalarında herhalde müzik dinlemeye başladığımız zaman güvende benim, güveninde benim de ilk dinlemeye başladığımız bir iki isimden birisiydi Cat Stevens. Aradan kaç 40 yıl falan geçti herhalde. Cat Stevens hayatın dolan başlı yollarında değişik şeyleri hani Bob Dylan'ın personalarından bahsediyoruz. Asıl bunu Cat Stevens için de söylemek lazım. Ee, bir dönem hiç müzik yapmadı. İşte günah müzik yapılmaz diye. Derken bir dönem sadece dini müzikler yaptı. Ee, derken ufak ufak dönmeye başladı filan. Şimdi bayağı konsertollarda gayet güzel ekibi toplamış eski şarkılarını da söyleyerek konserler veriyor. İlginç bir şey. What a long strange trip it's been <laughs> diyelim Cat Stevens adına ya da aradaki ismi Yusuf İslam adına. 94.9 frekansından yayın yapmakta olan Açık Radyo'dayız. Saatlerimiz 22.19'u gösteriyor. 3 ee, saatlik bir nehir program yapıyoruz. Nehir programda e, barışı düşünmeyi unutmayalım diyoruz. Barışı aklımızdan çıkartmayalım hiç. Ona her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var diyoruz. Ve e, Açık Radyo programcısı olan ve olmayan dostlarımız sağ olsun bizi bu akşamda yalnız bırakmayıp e, gelip bu, bu nehir programa katkıda bulunuyorlar. E, bu şekilde katkıda bulunmak için gelen dostlarımızdan birisi de Gülay Gürvit. Bize Te ne çalacaksın? Teşekkürler hayranınız aynı zamanda. Cohen'le başladık, Bob Dylan'la devam ettik. Şimdi bu kadar güzel bir gece hazırlıyorsunuz. Çok teşekkürler. Ee, ben aynı zamanda bir kadın hayranıyım. O da Patti Smith. Ve e, onunla e, sizin kulaklarınızı tekrar dolduracağım. Çünkü barış derken aynı zamanda savaşa hayır da var hepimizde. Ve bunda beni çok etkileyen e, Patti Smith'in Radyo Bağdat'ı çalmak istiyorum. Çünkü e, bir ne de olsa kadın olarak bir de annelik var ve orada o annenin oğlunu uyutmak için çocuklar için söylediği sözler, niniler bana çok ağır geliyor. Ama bir taraftan da bu yeter artık demesi evet ben de bağırıyorum yeter artık. Lütfen Bağdat. your neighbor's affliction. Suffer not your neighbor's paralysis, but extend your hand. Extend your hand. Lest you vanish in the city and be but a trace, just a vanished ghost legacy. humble center of the world. City in ashes, city of Baghdad. 94.9 Açık Radyo'da Barış Temalı Nehir Program devam ediyor. Üçüncü bölümde Sarhoş Hatlar Zamanı noktasındayız. Ve e, Rauf Kösemen stüdyomuzda Hemzemin ve Ben Bugün Bir Şey Öğrendim e, programlarından e, Barış teması için Rauf da size birkaç bir şey söyleyecek. Şimdi aslında söyleyecek çok şey var ama pek konuşmadık zaten bugün. Ee, biraz bir şeyler söyleyeyim ben. Ee, barışın savaşsızlık hali olmadığının altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Ee, silahların gölgesinde bir savaşsızlık halini de barış zannediyoruz ya öyle olmadığını, barışın gerçekten e, aslında savaşma düşüncesinin de kafamızdan atıldığı bir e, şey olduğunu, bir fenomen olduğunu veya bir durum olduğunu anlamamız lazım. Ben e, bir şarkı düşündüm ne olabilir diye baktığımda biraz kişisel tarihimden işte gençliğimden falan dinlediğim bir şey geldi aklıma. Warpix e, Black Sabbath'tan. E, 80'lerin şarkısı gibi gelmişti bana. Sonra <laughs> bu programa e, anons etmeden önce bir bakayım ne zamanmış diye bayağı 1970'te yapmışlar. Yani 18 e, evet. Eylül 1970. Benden iki gün sonra benim doğumumdan. 70 doğumlu değilim bu arada da yani doğum. <laughs> E, albüm de şey, Paranoid albümünden. E, yanlış hatırlamıyorsam, orayı hafızamdan söyleyeceğim. E, bizi insan yerine koymuyorsunuz, bizi önemsemiyorsunuz, eğlencesine savaşıyorsunuz. E, piyon gibi davranıyorsunuz bize ama hesap günü geldiğinde bunun hesabını vereceksiniz falan diyen bir şarkı e, idi. Severdim o zamanlar, bakalım yine sevecek miyim? <laughs> bayağı bir 20 yıl sonra falan ilk kez dinleyeceğim gibi bir şey yani. Evet güzel bir e, katkı, güzel bir tercih. Programın e, sound'u anlamında da e, biraz değişik bir <laughs> gereken hayır gereken özellikle Black olması gereken bir isim olabilir evet. Black Sabbath'tan o zaman Warpix dinleyeceğiz. Black Sabbath'ten War Pigs. Ya hocam kesmeyecektin ya. <laughs> Savaş Domuzları parçasını dinlemekteyiz. Sarhoş Atlar zamanındayız ama biz Akif'in e, programını işgal ettik. E, nehir program yapmaktayız. Barış şarkıları çalmaktayız. Bu akşam saat 8'den bu yana şu anda 22.35'i gösteriyor saatler. Son bölümün e, işte son yarım saatinde iz denebilir. E, önce The Big Easy arkasından zamanlar değişirken şimdi sarhoş hatlar zamanı barış şarkılarını ağırlıyor bu pazar akşamı Açık Radyo'da. Evet ben e, pazar kuşağına aslında yabancı bir insan olarak salı kuşağının programcısı Hande Akkan yeninin programcısı olarak e, burada olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ediyorum e, bütün bu üç e, programın sahiplerine. Ee, şimdi Akif Burak Atlar'ın programında ortak dostumuz Ergün Arslan'a bağlanacağız e, barış şarkıları dediğimizde ve ben e, bu üç programcı hani barış şarkıları ile ilgili ne çalarsın dediklerinde aslında tabii ki kendi e, müzik e, ne derler hikayelerimden yola çıkarak bir şeyler çalmak istedim ama 1 Eylül Dünya Barış Günü'ydü ve 1 Eylül'de Salı gününe tekabül ediyordu. Ee, şöyle ki ee, Barış'la ilgili besteciler yani klasik müzik bestecileri ne yapmış diye baktığımda ve çalıştığımda evet e, bir dokuzuncu senfoni yani bir Beethoven dokuzuncu senfoniden haberdarız ya da savaş karşıtı bir Britten e, War Requiem'den ya da Penderecki'nin yazdığı müziklerden haberdarız ama barış üzerine birebir yazılmış müziklerle buluşmakta zorlandım. Bugün sağ olsun e, Ayşe Varol, e, Ayşe bize e, çaldı, Ayşe... E, Sezerman. Sezerman, teşekkür ederim. Ee, ama opera ve leadler benim alanımın dışında kaldığı için hani o noktaları da çok bulaşamadıydım. Ayşe sağ olsun benim için orayı e, yamaladı. Evet. Şimdi baktığımda e, Akif'in programında ben de sıkı bir rock dinleyicisi olarak çok da yakın ortak dostumuz Ergün var. Ergün'e bağlanalım. Ergün Arslan acaba bizimle ilgili barış şarkıları ile ilgili neler söylüyor? Ee, Ergün merhaba. Merhabalar sarhoş şartlarda güzel insanlar buluşmuş orada. <laughs> Ee, Ergün sen aslında tabii yabancı değilsin çünkü e, daha önce de stüdyoda bulundun ee, beraber program yaptınız. Tabii Toto parantezini almıştık evet, bu tabii. programı ve e, Ergün'ün bir sözü var. E, ee, 2016'nın e, hemen başlarında bir Yes programı yapacağız. Özel bir program tabii, olacak. Tabii tabii. Birbirimize sözümüz var. O konuda birbirimizi atlatmayız artık. Evet. E, onun için bence fazla e, geciktirmeyelim buradan Açık Radyo e, program takipçilerine de e, hatırlatmış olalım. Yes programıyla tabii, tabii. E, bir arada olacağız. İki tane, yes, iki tane uzun Yes şarkısı yapar programı bağlarız daha <laughs> Ergün Arslan e, sizinle Akif Burakatlar program yapabiliyor ama benim programımda galiba buluşamıyoruz. Aslında size Açık Radyo ailesini alsak keşke. Ya keşke keşke valla. Ee, olabilir niye olmasın şimdi böyle şey geldi bir anda beklemedim yerden geldi soru <laughs> ben yıllardır söylüyorum da canlı yayında Emre Vaki ayrı bir güzel oluyor biliyor musunuz Emri Vaki biz yok seve seve <laughs> ee, yeni yayın döneminde e, projenizle beraber bekleriz birikiminiz tamam, çünkü Açık Radyo ailesini bence çok tatmin edecek konumda. Canım benim çok teşekkür ederim. Ergün, e, barış şarkıları dedik. E, barış şarkıları dedikleri zaman ben hakikaten kendi klasik müzik repertuarımdan bir şeyler eşelemeye başladım. Ki daha önce zaten eşeliyordum bunu. Ancak e, başka bir noktada Imagine dedim. Ee, ve dedim ki Ergün Arslan bana yardım et. Ne çalalım? Ve hoş bir Peter Peter Gabriel bestesi geldi. Neydi o? Evet benim aklıma o geldi. Gerçi Black Sabbath bayağı küçük küçük gidiyordu. Şimdi biraz yumuşatırız havayı. Ee, ben aslında e, Peter Gabriel'ı şöyle düşündüm. Bir ikimizin de sevdiği bir sanatçı olması, ortak e, bir seçim yapabilmemiz e, amacıyla. İkincisi de e, Peter Gabriel seneler boyunca, bütün kariyeri boyunca dünya barışı, insan hakları, ben hayatını e, bunlara bayağı adamış bir sanatçı. Böyle bir programa da iyi gider diye düşündüm. Zaten hatırlıyorum bundan bir 8-9 sene önce zaten bir Man of Peace e, Barış insanı e, ödülü de kazanmıştı. Çok çok sevdiğim bir insan. E, benim aklıma Games Without Frontiers geldi. E, hem en sevdiğim albümlerinden birinde hem de e, en sevdiğim şarkılarından birisi e, buradaki mesaj da çok güzel. E, senelerdir sözleri tam olarak çözmeye çalışmamak, sonunda geldiğim nokta şu. E, politikacılara e, adam olun çocuk gibi davranmayın demeye getiriyor. E, bence çok güzel bir şarkı. E, Peter Gabriel'de bence sizin programa çok iyi gidecektir. E, teşekkürler. E, hem e, şarkı seçiminde destek olduğun için hem de sesinle, varlığınla, bedeninle, ruhunla e, Sarhoş Atlar zamanla konuk olduğun için e, ben sözü tabii ki Akif Burak Atlar'a bırakıyorum e, programın konu olarak ama teşekkürler. Yeniye de, de... Ben de size çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki bağlandım. Hem sizi duydum hem de çorbada biraz tuzum olduysa e, çok çok mutlu oldum. E, çokça. Teşekkürler. Yeniye de başka bir klasik müzik seçmesiyle e, sevgili Ergün bekliyorum. Anlaştık. Hoşçakalın şimdilik. Evet söyleyecek fazla söz kalmadı bana. Ee, Rıza Ergün Arsal'a teşekkür ediyoruz. Ve Peter Gabriel Games Without Frontiers. war without tears. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Peter Gabriel Games Without Frontiers. Ee, Rıza Ergün Arslan'a teşekkür ediyoruz. Parça seçiminden ötürü bizi barış şarkılarıyla ilgili e, yönlendirdiğinden ve desteklediğinden ötürü. Peki şimdi <sighs> program devam ediyor. Ve bir telefon bağlantımız var. Evet. Salı kuşağına Acaba bağlanıyoruz. Kim? Ben de Acaba Salı kuşağından e, bir programcı olarak e, Salı kuşağından ki bugün başka programcılar da konuştu Rauf Kösemen gibi. Şimdi Şebnem Söğer Grim'e bir merhaba demek istiyoruz. Merhaba Şebnem. Merhaba Şebnem. Merhaba. Merhaba Hande, merhaba Güven, merhaba Akif, merhaba. Merhaba, merhaba Şebnem, ee, hoş geldin. Hoş geldin. Ee, sizin programın temsilcilerinden biri burada Hakan Gürvit. E, ve Açık Şemsiye'nin diğer bir temsilcisi Şebnem. E, bizim için bugün bir şarkı seçtin. Heyecanla şarkıyı bekliyoruz. Şimdi ben seçemedim. Ee, birden bu sürpriz oldu bu e, araması beni. İşte biz böyle sürprizler yaparız ama <laughs> evet, biliyoruz evet, ki şimdi sen bence bizi yönlendirirsin. Ne var? Ben e, seçimi güvene bırakayım dedim. E, o tamam. acaba güven, sen benim yerime bir şey seçsen. Tabii. Çünkü e, e, kalben aranızdayım ama bu, gelemedim bu akşam. E, hazırlanamadım açıkçası ama e, tabii. Me- için hepinizle birlikteyim. E, memnuniyetle Şebnem sen de gelebilsen tabii daha da memnun olurduk. Ben aslında o zaman e, senin Akif'in seçtiği şarkıları özellikle e, beğendiğini biliyorum. Yine Akif'in seçtiği bir şarkıya da ben e, duyuruda anonsunu yapmış olayım. Fleetwood Mac'ten e, dinleyeceğiz. Peacekeeper. Oh şahane süper. Thank Fleetwood Mac Peacekeeper dinledik ve 3 saat sürdürdüğümüz barış temalı nehir programların da sonuna geldik. Öyle değil mi? Geliyoruz. Yani son bir 5 dakikamız falan 8 e, dakikamız var. E, son bir şarkı daha dinleyeceğiz. E, son bir şarkı daha dinleyeceğiz ama bir iki söylemek istediğimiz bir şey evet, var. Bir, bir toparlayalım. Evet. Bir mesela destekçimize teşekkür ederim. Marta Kalyoncu, Kalyoncu olarak biliyorum ben. Ee, bir de bu akşam bizlerle olan ya da e, kalben bizlerle olup uzaktan bize e, desteklerini veren programcılar bağlanan. vardı. Telefonla bağlanan. Ee, şimdi mesela önce telefonla bağlananları söyleyelim burada olmadıkları için. Tamam. Zeynep Arıca, Orfeus'un peşinden. Ee, Aylin Ünel. Aylin Ünel tabii The ki Big The Big Easy. Mahir Ilgaz. Zamanlar değişirken. Zamanlar değişirken. Şimdi burada olanlar da kendi isimleriyle programlarını söyleyebilirler. E, Duygu Ateş, Grounded. Hakan Görüvit, Açık Şemsiye. Ben Güven güzel Güzeldere ama zaten programı yapıyorduk yani zamanlar Peki, değişirken. Deniz Altınay. Ee, Şenolay'la Didik Didik Freud. Şenol'a ayladan sonra konuşmak çok zor. Yani hakikaten her pazartesi saat 11'de saatim kurulu didik didik Freud dinliyorum. Ama ben Hande Akkan salı günleri 14.30 yeni bir salı kuşağı daha. Salı 16.30 Hemzemin ve her gün 18.50 sularında ben bugün bir şey öğrendim. Rauf Kösemen. Ee, bir dinleyicimiz daha var, bir programcımız daha var. Perşembe akşamı 9'da artık. Bir daha Kızı. alalım, bir daha alalım. Ya, yüksek yüksek. <laughs> bir daha bir daha. Ben de her gece burada e, sizinle <laughs> birlikteyim. ben de Sefa. Sefa Selam bildirerek. Tabii ki. Evet Selahattin'den teknik basayı devralan Sefa, Sefa ile. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca programcı olmayan ama. Diğer programcılarımız var. E, evet. Potansiyel programlarımızda lütfen Ayşe okusun. Ayşe Sezerman, Arman Türk Saban, Mehmet Ülkücü, Ergün Arsal, Gülay Gürvit. Ee, bir de Şebnem Süer'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine Açık Şemsiye'den ve pazar gününün olağanüstü 3 saatlik e, bağlantısı barış şarkıları üzerine tamamlamak üzereyiz. Ben e, sözü tabii ki program sahibine bırakıyorum. Evet barış temasını özellikle işledik çünkü gerçekten ihtiyacımız olan ve daha yüksek sesle e, haykırmamız gereken bir kavram. Defalarca bu 3 saat içinde dile getirdik ama son şarkıyı da John Lennon'dan seçtik. Ee, üçüncü kez John Lennon çalacağız bu gece. E, ee, Give Chance dinleyeceğiz ve noktayı koyacağız. Ama... A, A, Akif ben bu nehir programlardan hiçbir şey anlamıyorum. Ben Altu. Her seferinde ikinci geleneksel bu akşam. Biz biz biz bu üç saati nasıl çıkartacağız diye başlıyoruz. Sonra ya nasıl geçti bu üç saat diye e, nasıl geçtiğini anlamadan bitiriyoruz. Belki bunu her yıl mı yapalım acaba? Olur tekrarlamak lazım. Ya ülkemize istediğimiz gibi bir barış gelsin. E, biz de vazgeçelim. Söz veriyoruz barış programlarına. Falan. Bence Derken, dünyaya barış gelsin. Dünyaya barış tamam gelsin. demek ki bol bol yapacağız. Barışa Biz şans vermek lazım arkadaşlar. Ha. Barışa çok şans vermemiz lazım. Öyleyse ne diyoruz en son? Barışa, barışa çok şans ver. Sarhoş Atlar Zamanı Konu parantezinde rak. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar